Malcrescos la monda giantaro. La monda giantaro povus cresci signife pli malforte ol oni supposis gis nun. L'austudajo, gis la fino de citiu iarcento, sur la tero vivos hoc como hoc miliardoi da homoi. Tio estas je du miliardoi mal pli ol tion prognosis uno. La nombro de nascoi en cent octec tri el cent naudec quin landoi tiom malcrescos che la nombro de loggiantoi ne plu estos tenebla sen emigrado. Pli ol dudec landoi inter ili Japanio, Hispanio cae Pollando perdos laula studajo gis la jaro du mil cent la duonon de sia loggiantaro. Ancao Cinio shrumpos, de actuale 1,4 miliardo da homoi al proximume 730 miliardoi gis la fino de la jarcento. Aliflanque, crescos laula prognoso landoi sude de la Saharo. Nigerio lautio povus post octec jaroi farigi cun occent milionoi da homoi, malantau Hindio, la lando cun plei multai enlogiantoi. Se virinoi ricevas pli bonan al iron, al clarigo cae nasco reguligo, tiam ili decidas sin average por mal pli ol unu como quin infanoi, clarigis la estro de la studajo de la Washingtona Universitato en Sieto. Tiu evoluo estas lauli bona novajo por la medio, char pli malgranda monda loggiantaro povus malaltigi la productadon de nutrajoi cae reducti la en aerigon de varndomai gassoi. Por landoi en subsahara Africo, la tie prognosita cresco de lojantoi al portos laulas tiencisto economia in chansoin. Por plei multae landoe exter Africo, la malcrescanta nombro de labor forto, tamen al portos profunde negativa in sequoin por la economio. Tiel malcrescos en Cinio, la nombro de laborantoi de hodiau circau 950 milionoi al tricent quindec milionoi en la jaro du mil cent, do mal cresco je sestec du procentoi. En Nigerio aliflanque tiu nombro crescos de hodiau octec ses milionoi al quarcent quindec milionoi. La maliunigiantai socioi tial devus reformi sia in socialain cae san prisorgain sistemoin admonas la autoroi de la studajo. Charla esperebla vivo d'auro pli altigias, ancau la nombro de homoi, ciui estas pli ol octec iarae, pli altigios, de cent quardec milionoi al octcent sestec ses milionoi. Pli ol quarono de la monda lo giantaro, gis la fino de la iarcento, estos pli ol sestec quin jara. Landoi cun alta viv ens peso povus respondi al tiui evoluoi per flexebla politico pri emigrado, cae per sociala subteno por familioi cun infanoi, diras la studaggio. Las ciencistoi avertas, che vide al tiui prognosoi Quelcae landoi povus limigila al iron alla reguligo de nascoi. La essenza factoro, chial la esplorista teamo, el calculas signife pli malgrandan crescon de la monda logiantaro, ol uno, estas la supposata nombro de nascoi. Dum uno, basiga sia in prognoso in prila iarcento, sur nombro de average unu como ok nascoi por virino, laula Washingtonai sciencistoi, gi falos al unu como quin infanoi por virino. Por stabila nombro de loggiantoi, necessas nombro de average du como unu nascoi por virino. Tiel changigios la geopolitica peso de nazioi. Fine de la iarcento, la mondo estos politike multpolusa. La plei gravai potenzoi estos Indio, Nigerio, Cinio, cae Usono.